guk pausatzen dugularik urbilketen eh, gaia, dispersioaren gaia pausatzen dugularik, eskubide bada, eskubide universal bat, eta eskubideetan ez da hierarkiarik, ez da eskubide bat balidena bat endako, eta elitekena bali bestendako gero, da nola kudateak izanen diren lehentasun horietan, gu baditugu eh, gure eh, kriterioak, ahantzatzen ditugunak, uh, eiek badituzte uh, Justizia Ministeri izan beren kriterioak, eta ipatu duzuna posibila da kriterioetak izan dain, ez da baldintza bat edo, uh, edo beto bat gai horren inguruan. Ez da, ez da nik ez dut olakorik entzun, ez dut olakorik senditu, aipatua izan da, baina ez da beturik joken inguruan, eh, eta urbilketa horiek uh, behar lukete, orduan prudentziaz eh, behar da mintzatu, baina horai ditugun elementuen arabera, behar lukete bat beste ondotik gauzatu prinsipiozko eta oposiziorik eta dudarik ez da horren gainean eta orduan uh, beharko du etorri horrik ere bere eh, urbilketanen eskubidea denena da eta denek beharko dute horkarat eh, heldu